Awit, Kabanata 120 Nang ako'y manganib, kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Sa taong di tapat, gawa'i lang. Yahweh, iligtas mo't ako'y isang galang. Sa kamay ng Diyos, kayong sinuwaling, ano kayang parusa ang inyong kakamtin? tutudlain kayo ng panang matalim at idadarang pa sa may bagang uling. Ako ay kawawa, ako ay dayuhan, sa Meshek at Kedar ako ay namuhay. Matagal-tagal ding ako'y nakapisan ng hindi mahilig sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang binabanggit ko, pakikipagbaka ang laman ng ulo.